في رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج بعد الكرب وأن مع العسر يسرا İmam Tirmizi'den başkasının rivayetine göre ki bu başkasının İmam Ahmet bin Hanbel e, olduğunu biliyoruz. Daha başka hadis imamları da burada nakledilen bu pasajı, bu e, lafzı nakletmişler. E, şöyle diyor, İhfezillâhe tecidhu emamek. Allah Teala'nın sana yüklediği emanetleri, gönderdiği vahyi, hükümleri muhafaza et. Onlara riayet riayete devam et ki Allah Teala'yı önünde bulasın. Senin önünü açsın, işlerini asan etsin, kolaylaştırsın. Dağınıklıklarını toplasın. Ve taarraf ilallahi fir rahai ya'rifke fi şidde. Bolluk zamanında Cenab-ı Hakk'ı tanı, onunla münasebetini kesme, ona yönelmeye devam et ki o da şiddet zamanında, sıkıntı zamanında, meşakkat zamanında seni tanısın. Yani senin sıkıntılarını gidersin. Ve Ve'lem bil ki ennemâ ehtâke lem yekun li yusibek sana isabet etmeyecek olan şey hiçbir şekilde sana isabet etmez. Cenab-ı Hakk'ın sana isabet edeceğine dair herhangi bir takdiri yoksa bir kötülük hakkında o kötülük kim ne kurarsa kursun o kötülüğü senin başına getirmek için seni ona düçar etmek için kim ne hesap yaparsa yapsın o kötülük seni bulmaz. Ve ma esabeke lem yekun li yuhtiek sana isabet edecek olan bir şey varsa Cenab-ı Hakk'ın takdir ettiği o da seni sekmez, başkasına isabet etmez. Mutlaka gelir seni